Say he's Allah the only one Say he's Allah the only one We all need him and he needs no We all need him and he needs no Danas musliman želi vidjeti svoju čerku u diskoteci, že on je gura, da ide tamo, da se sprovede dok je mlada. Voli je vidjeti kao glumicu, kao pjevačicu, kao neku istaknutu, eksponiranu ličnost ličnost, samo ne voli je vidjeti kreposnu, čednu, čestitu, <laughs> poštenu i tako dalje. Koliko muslimana danas noći provodi sa šeitanom, a ne sa Allahom smazala u ibadetu Allah. I koliko nas nosi bolesna srca, ne mislimo u potpunosti, nego određene bolesti nosimo, ali nećemo učiniti korak da ih popravimo, odnosno da izlećemo to srce. We O ti koji upravljaš srcima, učvrsti ili upravi moje srce ka pokornosti tebi, ili učvrsti ga u tvojoj vjeri. Znaj da ga ti sam ne možeš učvrstiti. Nemoj misli ako klanjaš ni petini namaz, ako postiš, čak i na file, ako su učitvo u džihadu, ako, ako, a ja sam čist. Meni fitne ne mogu ništa. Nemoj slučajno to pomisliti nikad.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 Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem badirul a'mali fitana požurite sa dobrim djelima prije nego što dođu fitne, odnosno iskušenja, ke kipa i lejlin mudunim, poput dijelova mrkle noći, yusbihu rađulu mu'minan wa yumsi kafira tada će čovjek osvanjivati kao vjernik, a omrknuće kao nevjernik. Va jumsi mu'mine, va jusbihu kafira. Ili će omrknuti kao vjernik, a osvanuti kao nevjernik. Je bi'u dinehu bi'aradi minad dunija. Prodavat svoju vjeru za nešto malo od dunjaluka, za sitnu, sitnu vrijednost i sitne pare na dunjaluku. I zaista su te fitne, braćo i sestre, danas toliko učestale, toliko su mnogobrojne, da slobodno možemo kazati da jedna drugu potiskuju. Za trenutak je bacio u zaborav, ali ova druga, odnosno ova prva, nije potisnuta u potpunosti, nije nestala, ona je tu, prisutna je, ali došla veća od njih. Još veća. Ovo prvo iskušenje veliko, ali došlo još veće, pa malo potisnulo ovo u zaborav. Mi svi znamo recimo da je primjer Palestini, odnosno događaj ili slučaj Palestini, stalno do sad, ili u većini slučajeva kod muslimana, a također u svijetu, u svjetskoj javnosti, bio na prvom mjestu. Na prvom mjestu. Međutim, vidimo kako je sad potisnut slučaj Palestine drugom većom fitnom, većom fitnom, većim iskušenjima, to je fitna Iraka, jel? I kako je ta fitna ostala? Ostala sad u sjeni onoga što se dešava u Iraku židovi nastavljaju svoj genocid rade u Palestini ono što hoće samo se javi ponekad ovako ako je bio bombaški napad a pretežno ako nema onih bombaških napada od strane palestinaca ono što rade židovi jako se slabo javlja ili bude malo ili nikako popraćeno u našoj javnosti zašto braćo i sestre zbog čega to Upravo zbog toga što smo mi kao muslimani, odnosno kao ummet, pristali već davno da budemo ona lopta krpenjača u rukama nevjernika s kojim se oni igraju kako god hoće. I zato što smo mi takvi kakvi jesmo, nevjerni samo mogu da rade što god hoće. A mi ćemo opet njih kriviti, jel da? Mi ćemo opet kriviti Ameriku, židove i ostale nevjernike zbog našeg stanja u kojem se nalazimo. I vidimo kako su oni nametnuli, uspjeli nametnuti, a muka nama nametnuti, taj problem i tu fitnu Iraka, Dakle, da šta god da se sad desi, dok Amerika kao svjetski policajac ne izmisli i ne donese neku novu fitnu, još veću od ove, ili možda dok ne nastupi sudnji dan, ostaje Irak kao gorući problem i glavna fitna i glavno iskušenje. Tu je zatim iskušenje, odnosno fitna, koja se zove poniženje muslimana na svakom mjestu diljem zemaljske kugle, odnosno fitna vlasti i dominacije kufra i nevjerstva, Kud god da se okrenemo, na koju god stranu da pogledamo, vidjet ćemo kako kufr učvršćuje svoje pozicije. Bez obzira na sahvu, na buđenje muslimana i tako dalje, diljen zemaljske kugle koje ide jako sporo, polako, jer se zatrpava sa svih strana, čak i od strane onih koji se muslimanima zovu, jer su oni iskorišteni kao, kao oruđe u rukama, u rukama nevjernika, dakle, kuf učvršćuje svoje pozicije i on je toliko jak sada, koliko mi smatrali i govorili, i to je istina, da je to laž, da je to zabuda, da je to ovako ili onako, oni su gornji sad za sad. I to ubjedljivo gornji. To moramo priznati, to je realnost. Zatim, fitnet i iskušenje, o koje se odmah nadovezuje na ovu, na iskušenje koje bi nazvali gorbetlukom, jel? odnosno usamljenošću, usamljenošću i odbačenošću od društva i od muslimanskog društva onih koji su odabrali Kur'an i Sunne za svoj put. Za svoj put. Kad je počela sahva u Bosni? Možemo li mi sad ovdje konstatovati da smo riješili probleme kad je u pitanju sljeđenja Kur'ana i Sunneta evo, sa našim porodicama? Jesmo riješili? Da ne idemo dalje. S našim porodicama. Vjerujte da je svaki dan sve više poziva, barem je kod mene tako, ne znam, vjerojatno kod drugih dalje možda još i više, još možda i više, od strane, evo, samo se stara koji hoće da stave hijab. Pa ova zove, kaj, otac mi zapalio hijab. Ova kaže, spalio mi sve knjige, ne da mi klanjat, ne da ovo, ne da ono, ne da, ne ima šanse da ja išta od islama obavljam u svojoj, u svojoj kući. To su mlade žene, mlade djevojke, koji te kako to na njih utiče. Ne? To je šubha, mogu ubaciti roditelji zbog tih svojih silnih pritisaka šubhe, pa da te djevojke ostave, ostave na uzubila vjeru. Kad tek startuje, kad je na startu samo koliko je teško, koliko je teško ići tim putem, mogu to ostaviti na do Allah. Ili, evo ja ću spomenuti jedan događaj koji se desio neki dan, neki dan u gazi u svojeg medrese, ne da bi kod nas emocije izazivao, ne treba nam to. Ne treba nam, mi kao vjernici, kao muslimani, ovim razmišljamo razborito i razumno posmatramo stvari događaje oko nas. A to samo da uzmemo ibret, da uzmemo pouku i da, da braće i sestre svatimo već jednom u kakvom se mi halu zaista nalazimo. Jedna djevojka, odnosno djevojčica, curica, muslimanka koja je tek je krenula medresu u prvi razred, izbačena iz škole, znate zbog čega? Zbog nikavu. Zato što nosi nikav. U državi koja je većina muslimanska, gdje su muslimani većina, i to u vjerskoj školi u, odnosno u islamskoj školi. Iz islamske škole je izbačena zbog nikaba. Ne samo da je izbačena, nego je maltretirana. Maltretirana. Tri mjeseca maltretiranje je trajalo strane određenih profesora u toj ustanovi. Ali ja kažem, ja bi zbog javnosti, čitavu svjetsku javnost, odnosno našu bošnjačku javnost, podigo na noge zbog toga. Zbog toga. Jer ako se to prečuti, pa bolan na medicini, gdje je, evo ponašim, jel tako, kao, kao, mi kao vjernici, kao muslimani, praktičari, Sjed, kad čovjek sjedni realno razmišlja, pa kaže, zaista nemoguće na medicinu nositi nikav, jel? Zbog uslova takvih, žena mora ići na vježbe, mora ovdje, mora ovdje, mora u doći doticaj sa pacijentima i tako dalje. Posebno peta, šesta godina, vježbe su stalne. Kako će nositi nikav? A tri žene na medicini idu pod nikavom, već, evo sad, absolventi, jedna ili dvije sad od njih već absolventi, Nikakvi problema nemaju. Jednostavno, to je tvoje pravo. To je tvoje ljudsko pravo. A da ne govorimo islamsko pravo. Jer po hanefijskom mezhevu, po hanefijskom mezhevu, lice žene nije avret, ali jest fitnet. Zato ćete u svim hanefijskim knjigama, u knjigama hanefijskog fikha, naći da žena u namazu treba da pokrije sve osim lica, šaka i stopala. A dole u fusnoti, u svim fikskim knjigama, a u fusnoti osim. Dakle, to samo u namazu. Osim ako vlada fitna, ako vlada fitnet, danas ne vlada, jel? I oni koji nisu, koji ne smatraju nikav, nikav vađom, odnosno obavezom, i oko toga se nama podijela, ja ne želim da govorim o, tome. Hoće li neko od nas prihvatiti da je nikav sunnet, odnosno mustehab ili je vađiv obaveza, odnosno fard, to je njegovo. To je njegov najveći učenje se oko toga različiti. Šta ćemo i oko toga polemisati? Ali nema nikako i šarijaskog stava po tom pitanju kod ovih. Ne, nema tu. Dakle, i oni koji ne smatraju obavezom, kažu obaveza je u određenim situacijama. Kad je žena lijepa, kad se šminka, kad iziđe vani, ako živi u vremenu smutnji, vremenu fitne, kao što je napisao autor dijela Multakal Abhur, čiji je prvi dio preveden kod nas na bosanskom jeziku, to je hanefijski fik od poznatog učenjaka Halebija, kaže kao što je u našem vremenu danas, tada kada je on <laughs> živio, gdje ljudi nasrću na muškarce, na mladiće, golobrade, a kamol na žene. Danas je obaveza, žena donosi nikab. Tada u tom vaktu. E, na čemu temeljite onda svoj stav i rješenje o izbacivanju iz medrese jedne učenice koja nosi nikab? Dakle, nije na šarijaskom propisu, nego ćemo mi izmisliti jednu tačku u našem zakonu i kazati ne može tako, tako da. I kaj, e, ja sam čitao to rješenje, gledao sam ga. Kaj, zbog toga što po statutu medrese te ustanove učenice ima da se nosi unutar zgrade onako kako klanjaju namaze a većina i nosi hlače. Jel to se može u hlačima klanjati? Pokojim to mezebu se može klanjati u hlačama. Ako ovo nije riješeno po fiksnim propisima, ni po kakvom mezevu, zar može naklanjati u hlačama? Može nositi hlače normalno ispod džilbav, ali može to klanjati u hlačama. Ili ako je to diskutabilno pitanje, hajde da vidimo šta su rekli islamski učinjaci. Dakle, sve gaf za gafom, greška za greškom, sve veća od veći, a da ne govorimo o ovim temeljnim, osnovnim ljudskim pravima i slobodama na koje se uvijek možemo pozivati, prije svega mi muslimani, prije svega mi muslimani. Dakle, danas musliman želi vidjeti svoju čerku u diskoteci, on je gura da ide tamo, da se sprovede dok je mlada, da ide tamo, voli je biti kao glumicu, kao pjevačicu, kao neku istaknutu, eksponiranu ličnost. Ličnost samo ne voli je vidjet kreposnu, čednu, čestitu, <laughs> poštenu i tako dalje. Kao da nije on sve prošao tu, kao da nije prošao te faze. I kao da ne zna šta znači nemoral. Kao da nije svjesna kakve se bolesti za nas šire svijetom. Upravo zbog, upravo zbog tog nemorala. A zašto je to, braćo i sestri? Upravo zbog, zbog tih fitni i tih iskušenja koja su oko nas i koja su potpuno zaslijepila ljude. Zatim, fitne, odnosno izazovi ili iskušenja koja se zovu žena, zatim i metak, položaj, pohlepa za dunjalukom i tako dalje. Kad je u pitanju iskušenje fitna žene, ja odgovorno tvrdim da žena uopćeno, ne samo muslimanka, a samim tim i muslimanka, žena kao takva nikada nije bila poniženija, ni bezvrijednija, niti se manje na nju gledalo, manje obraćalo pažnju na njenu ličnost i njenu dušu, osim što se puno posvećuje pažnjenom tijelu, jer je izazov za muškarce, i za ljude koji nemaju nikakvih moralnih normi, samo njeno tijelo žele da iskoriste, da bi oni profitirali preko toga, ali kao ličnost, kao ličnost koja ima dušu, koja ima ponos, čast, nikada sigurno žena nije bila bezvrijednija kao danas. Međutim, oni koji ne vjeruju istinsko Allah, ne vjeruju sudji da, oni se lahko s nama poigravaju i nude nam, nude nam te stvari. Je li tako ili nije? Mi ne padamo na te izazove, jel? A malo sutra. Zato je, braćo i sestre, ovo ozbiljna tema ozbiljna stvar o kojoj moramo razmišljati. Dakle, vidjet ćemo, Islam nudi odgovor. Nema šanse da Islam ne nudi alternativu. Nudi odgovor. Samo se treba pridržavati, uzimati taj lijek koji Islam nudi. Kaže poslanik sada selam, nisam vam ostavio veće fitne, veće iskušenja od posle mene od žena, jel? Prva fitna Benu Israila bila je u ženama. Zato se čuvajte žena i čuvajte se dunjaluka čuvajte se žena. Ne znači to, žena je manje vrijedna, treba je zatvoriti u kuću samo, treba raditi ovo, treba raditi kako kažu na, na protivnici islama i oni koji su zlonamirni. Naprotiv, čuvajući se žena, čuvajući se pogleda, čuvajući se harama, na taj način ne samo da čuvaš sebe, čuvaš ti nju. Znači da je poštuješ kao ličnost, da je uvažavaš kao ličnost, da u njoj ne gledaš samo jeftinu robu za iživljavanje, za iskorištavanje i udovoljavanje svojim niskim prohtjevima. To je htio da poruči poslanik sa veselom. A ako se ne budemo držali tih granica koje je Allah propisao, koje je Allah propisao, onda ćemo otići, otićemo u, u dalalet i u zabludu i nećemo moći izdržati pred nalotom ovih fitni, ovih iskušenja. Također i metak. Vidimo da je Dunjalog zaista danas postao savremno božanstvo. Idol, božanstvo koje se obožava s najvećim ihlasom i sa najvećom iskrenošću. I sa najvećom iskrenošću. Kad bismo mi tako bili kao muslimani, iskreni prema Allahu Đerlešanu, ne bi bilo veći mu'mina od nas koliko ljudi koji ne vjeruju Allaha, odnosno koji su zagrizli taj mamac, koji je dunjaluk cilj, koliko oni, koliko oni radi, radi za dunjalu. Zatim fitnet, shubhi, odnosno sumnji, koje se ubacuju, koje se ubacuju posebno mladim ljudima na razne načine. Da li preko interneta? A internet je zaista sredstvo, jako pogodno sredstvo za serviranje raznoraznog smeća i raznoraznih ideja. Knjige, televizija, ideolozi koji se školuju da bi odvodili od Allahovog puta. Evo neki dan došla mi je do ruku jedna knjižica koja je izdata u Mostaru ispred islamske zajednice u Mostaru. 10.000 primjeraka, štampano 10.000 primjeraka. Neka organizacija Muslimov vidik štampala je tu knjigu. Govori o jednoj kršćanskoj, opasnoj kršćanskoj špionaži protiv islama, dakle i uroti protiv islama. A o čemu se radi? Navodno, knjigu je napisao nekakav engleski špijun Hefner. Prevedena je, ne piše koje je preveo, jer takvi se nikad ne smiju potpisati pod ono što uradi. I taj Hefner, izvjesni, je davno nekad u vrijeme Muhammeda ibn Abdul Wahaba poslat ispred engleske vlade upravo da ubaci kost među muslimane. Jer tu se spominju sunije i šije kao dva jednaka partnera, u stvari to su dva dijela jedne te iste cijeline tako hoće da se opiše to, ili dva kraka jedne tiste piramide. Ali, pojavljuje se tu i, i onda muslimani su već na to navikli, jedni su sunije, jedni šije, sve jedno je šta su bili sunije, bili šije, nema nikakvih problema, ali sad se pojavljuje treći, treći partner, treći suparnik, a to je vehabizam. I tu se opisuje ovaj čovjek, opisuje Muhammed vehaba, da ga Allah nagradi za sve ono što je uradio za islam i oživljavanje istinske islamske akide. Spominje se da je bio bludnik, da je volio žene, da je bludničio dan, noć ženama, da je koristio muta brak, dakle zabranje brak, da je non stop pio alkohol, da je e, sebe smatrao pametnijim i boljim od Omera radijalnevu Bekra, da Buharnu zbirku hadisa ne smatra vjerodostojnom i tako dalje i tako dalje. Sve ono što su ovi drugi pripisuju, pripisuju njemu. Zbog čega? Nema više načina. Ne znaju. A uzmite ko je napisao dijelo raskoli u islamu. Je li napisao musliman ili je neki orientalista? Napisao orientalista, samo ne mogu sad sjetiti imena. Uzmite tu knjigu, Raskoli u islamu. Jedan orientalista kada napisao je tu knjigu, uzmite slobodno pa pročitajte šta on kaže za tog čovjeka. Kako se opisuje pokret Muhammeda ibn Wahhab. Uzmite klasičnu kulturu islama od Nerkeza Smajlagića. Uzmite tumačenje tri temelja od doktora Ahmeda Smajlagića, rahmetullahi alaihi. I uzmite e, islamsku filozofiju od onog šarifa Batom. Ili sva druga dijela. Pa da vidite šta kažu zaista islamski autoriteti. Čak i oni koji to nisu orientalisti. Šta kažu za Muhammed Nuvehavu. Ali u desiljada primjeraka štampana i to islamska zajednica izdala tu knjigu. Islamska zajednica. Da bi ubacila smutnju odnosno da bi podigla ljude protiv onih koji slijede ispravno istinsku akidu i koji imaju za ono što govore alhamdulillah dokaze dokaz u Kur'anu i u sunnetu. Dokaz u Kur'anu i sunnetu. A koji ne u Allaha Đalešanuhu po nekakvom ilhamu koji njima dolazi, odnosno nama, po kešfu, preko šejhova, preko ovih ili oni, nego temelj uzimaju za svoju akidu, za svoju vjeru, Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alaihi wasallam. to kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Židovi se podijelili u 71 sektu, skupinu, kršćani 72, a moji su sumet podijeli 73, subhanallah više sekti, više skupina, pored jasne akide, pored Kur'ana i sunneta koji nisu skriveni, koji nisu skriveni, 73 sekte. Sve će u džehennem, samo će jedna u džennet. Pa su pitali, a koja to je Rasulova, koja? Rekao je, ma ene alejhi u ashabi. Ona koja će biti na onem na čemu sam ja i moji i moji ashabi. To je, braće i sestre, osnovi temelj kojim se uvijek moramo vraćati po osobnom vremenu fitni u kojem mi živimo. U vremenu u kojem se pokazali i u kojem se pojavili ljudi odnosno ukazali putevi na kojima stoje ljudi koji su poput šeitana koji pozivaju u nešto što je suprotno Kur'anu i sunnetu. Sjetimo se hadisa Huzaife radijallahu ta'ala kada kaže svi su ljudi pitali poslanika poslanik sa selam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu. Bojići se da me ne stigne. Pa sam rekao, ja Rasulullah bili smo u džahilijetu, bili smo u zlu, pa je došao Islam, Allah je objavio Kur'an, Hoće li poslije ovoga dobra ponovo biti zla? Pa je rekao ja, hoće, bit, bit će. Pa je upitao Huzeife, ja Rasula, hoće li poslije tog zla biti ponovo dobra? Pa je, hoće, kaže, poslije sam, hoće, olakin fihi dahan, ali će u njemu biti dima. Biće tu dima, magle, biće tu nejasnoća, biće tu fitni poput, poput slojeva magle, odnosno poput slojeva noći i tmine. A ka šta znači to ja Rasulova, šta je taj dim? E, to su ljudi koji će pozivati u nešto drugo mimo moje upute, njihova obličja, njihovi likovi su ljudski, a njihova srca su šeitanska srca. Njihova srca su šeitanska srca, sačuva nas Allah od toga i od tako. Zatim, fitne koje se zovu braću i sestre, nemoral. Nemoral koji je danas, meni se čini, potpuno raspametio ljude. Danas su posebno aktuelne teme, Mi smo već jedan put o tome govorili, ali samo da radi ibreta. Zaista kad čovjek vjernik posmatra, kad gleda recimo televiziju, mada se rijetko šta može dobro gledati na televiziji. I pogledajte koliko su danas televizije, odnosno televizijske emisije, preplavili program, odnosno emisije o seksualnom obrazovanju. Ja gledam neki dan emisiju i ibretim se i onako smijem se i kažem, subhanallah, zar je moguće da dovedeš doktore nauka, medicinskih ili bilo koji drugi, da raspravljaju jednom društvenom problemu i devijaciji, kakav je homoseksualizam, bludničenje, pa na osnovu toga pojava bolesti sida i tako dalje, pa da kažu da je jedan, ne najveći, ali između ostalo, jedan od najvećih problema, što je to tako, odnosno uzroka, uzroka nedovoljna seksualna obrazovanost omladine. Pa ko životinje seksualno obraz, obrazuje? Hajvan pa živi svojim životom, Allah Đelešanu mu udahnu u dušu ono što treba da uradi, razmnožavaju se, nema sidi, nema sifilisa, nema ništa, nikakvih bolesti. Allah, to nije smiješ, to je tako. Čovjek se s tim rađa, treba neka posla edukacija za to. Ili možda smatraju, u stvari ne smatraju, nego hoće da izjednači. Hoće da izjednači izjednače polni, odnosno, odnosno seks, slobodno da kažemo tako. Jer to nije tabu tema u islamu, ali islam odredio mjeru. Mir u svemu tome. To je prirodna stvar. Hoće da izjednače to i ljubav. I ljubav. Ne, vallahi, to nije isto. To nije isto. Ako je seks ljubav, onda ljubav ne postoji. Onda smo mi pali ispod nivoa životinja, ispod nivoa Ivana. Toliko se o tome govori, kao da je to problem o moralu, o čestitosti, o poštenima, kakvi, kakvi. Kad se govori o abortusu također, abortus je vrlo aktuelna tema, čak i u šerijatu. Danas mladići i djevojke koji završavaju medicinu traže od nas, traže od nas šerijatski pravilnik, alhamdulillah da smo došli, doživjeli takav vakat, takvo vrijeme da naši studenti, muslimani i muslimanke koji studiraju medicinu traže šerijatski pravilnik zbog savremenih pitanja koja se pojavljuju i izazova koji, pred kojima se oni nalazi. Dođe žena koja pa pitaju ko će nam objasniti, evo recimo da ne bi daleko otišli, ko će nam objasniti od ulemije kad dođe žena koja je silovana, je li dozvoljena da izvrši abortus ili nije? Pa kad se otkriju još u ranoj fazi, još u ranoj fazi kod ploda, čak možda u trećoj, četvrtoj, sedmoj, dakle na osnovu uzimanja onaj sjemena, odnosno oplođene jajne ćelije, otkriju se neke anomalije s kojima će sigurno, kako zovu onaj slučaj, mongoloid, jel? Sigurno dijete će biti takvo, otprilike ti ljudi žive negdje do 19-20 godina, ali to su nenormalna stvorenja i tako dalje. Da li je dozvoljeno izvršavati ili nije? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ljudi pitaju za to, da znaju, pitaju zbog toga što se boja Allaha Đelešanu. I mnoga druga pitanja koja tretira medicina, a takođe i šerijat. Šerijat dao odgovor, odgovor na to. Sigurno šerijat, bez obzira koliko bila savremena, šerijat dao odgovor na njih. Međutim, ovdje se o abortu, u ovim emisijama koje se organizuju na televiziji, govori jednako za udate žene kao i za neudate jedna od tih doktorica, koja je doktor, odnosno profesor doktor medicine, kaže, ja sam stava, i to je sigurno najispravniji stav, da djevojka, odnosno žena, ima pravo da odlučuje kad će biti majka i ko će biti otac sinog djeteta. Ja kažem, kako i niko ne upita, imaš li čerku ti bogate? Je li tako educira svoju čerku? Ako je djevojka, je li tako kažeš? kao da ovamo stoje iza muškaraca nekakvi moralne gromade od ljudi koji neće izdat, koji su tako svjesni i savjesni. Ne, nego imaš gromade nemorala, zvijerki, čija je deviza, samo iskoristi sve što se može iskoristiti i onda odbaci ko krpu. E, to je deviza. I to je problem što niko ne postavlja taj problem na prave osnove. Dakle, kakve veze ima to sa seksualno obrazovanjem, sa moralom? sa moralom i sa onim što rade današnje generacije i što se nudi preko svih sredstava informisanja. Zbog čega sam se malo zadržao više na ovom? Zbog toga, braćo i sestre, što ne smije i ne može niko od nas reći bio oženjen, udat ili ne udat i ne a da na njegovo ne utiče, ja? Pa ja sam mašal, moj imam koliko debu beka, jel? I da jeste, i da jeste, ove fite na tebe utiču, ako hoćeš da znaš. I može samo slaga da ne utiču. Može samo slaga da ne utiču. E, zato što je to naš, naš problem, što to nas boli. Svi jednako, svi jednako, znači da bio ti daja, bio ti učenjak, i daja, ko je daja? na čovjek, jel? On može biti veći griješnik od vas. Sigurno. Ali, na osnovu Korana i Sunneta, hoćemo zajednički da pokušamo da naći rješenje kako se najbolje sačuvati, da ne bi ljudi, mladići i djevojke koji prihvataju vjeru, da ne bi nakon izlaz vremena ponovo ne uzbila, vratili se, vratili se u džahilije. To je žalost. To je žalost. Jer teško onome ko tako učini. Teško onome ko doživi takvu stvar da ga Allah obaspe svojom milošću i obasja mu srce imanom, pa nakon toga zbog tih fitnih iskušenja i tako dalje, ponovo posrne i vrati se nazad. Ponovo posrne i vrati se na, na uzubila. Dakle, sve ove fitne su vrlo opasne i utiču na nas i teško se održati čak nemoguće bez čega? Bez Allahove pomoći i zaštite. Nemoguće. Zato je poslanik sa veselem učio do ovu stalno Allahumme ya musarrif al kulubi sarrif kalbi ala ta'atik. Ili Allahuma ja mu kalib al kulubi thabbit kalbi ala dinik. Zašto kalb, gospodaru moj, o ti koji upravljaš srcima, učvrsti ili upravi moje srce ka pokornosti tebi, ili učvrsti ga u tvojoj vjeri. Zašto? Zato što je riječ kalb, e, srce je dobilo potome ime, što znači nešto prevrtljivo. Sad ovako, sad onako. Danas mu mi sutra kjafir ne uzubila. Šubha je ga, zače snađu. Zato ako ti Allah ne učvrsti srce, znaj da ga ti sam ne možeš učvrstiti. Nemoj misli ako klanjaš ti petini namaz, ako postiš, čak i na file, ako se učitvo u džihadu, ako, ako, ma ja sam čist. Meni fitne ne mogu ništa. Nemoj slučajno to pomisliti nikad. Evo, zato, braćo i sestre, čuvajmo se fitni. Čuvajmo se i nemojmo bez ikakvih razloga mi sami dovoditi se u poziciju da nas te fitne upropaste i unište naš iman, ne do Allah. Ne do Allah. Pođimo od pogleda. Od pogleda. Koliko je pogled, braćo i sestre, koliko je pogled do sad, evo do sad, od početka sahve, ponovo nju spominjem, uništio naših brakova. Ha? Pogled. Čovjek vidi na internetu ili na televiziji ili na ulici ako se ne boji Allaha i ne čuva, ne može da se sačuva ili neće da se sačuva, ne, ne može, nego neće da se sačuva, ne moli Allaha. Zna svak svoje slabosti. Moli Allaha na seždi da te sačuva onoga što je tvoja najveća slabost. Nemoj to otkrivat meni ili nekom drugom. Ali ti znaš šta je tvoja najveća slabost. Znam ja šta ima najveća slabost. Ja hoću da se borim sa njom, ali kad se mi ne borimo s tim, u tome je problem. I onda sa svojom ženom već živi, rodila mu djecu i sad mu se ova više sviđa. I problemi, i bori se, i bori na kraju, gotovo razvod braka. Ili pi, koliko mu konstatacija, koliko muslimana danas noći provodi sa šeitanom, a ne sa Allahom s.a. u ibadetu Allah. Jel? Čatanje, dopisivanje, gledanje, ašikovanje i ostale, i ostale stvari. A kad treba ustati na noćni namaz, a kad treba se posvetiti ibadetu, učenju Islama, ma neka, neka, to je za nekog drugog, nije to za mene. Kaže poslanica sa sebem, fitne i smutnje se izlažu u ljudskom srcu. Malo pomalo. malo koje je srce prihvati tu fitnu, taj izazov, osta mrlja, osta mrlja na srcu, osta mrlja na srcu. Jedna po jedna, jedan po jedan izazov, a ti ne odoljevaš, samo se prepustiš, samo se prepustiš. a ka neka, nema vezi, nema vezi. Tako da na kraju ne uzu uzubila tvoj ibadet, čak ako ga klanjaš, postaje čista forma. Eto, još samo treba, jel da ostaviš namaz, a? i da onda završiš. Ostaćeš ti na namazu, ali šeitan zna kako će tebe odvest u dalalet, jer je mnogi odveo. Mnoge odme u dalale. Ako ne budeš se istinski bojao Allah, žel sam ono, i slijedio Kur'an i sunet. Ako srce odbije tu fitnu kao je poslana sallam, ono ostaje, ostaje bijelo. Tako vidimo danas i čudimo se, a u stvari ne treba da se čudimo, kad govoriš nekim ljudima, kod koji su srca potamna od tih fitni, od tih iskušenja, rekao je Allah subhanahu tako i tako u Kur'an. Brate, ali 21. vijek. 21. vijek. Mi moramo nekako malo taj islam modifikovati, uskladiti ga u skladu sa današnjim situacijom, sa vremenom u kojem živimo. Rekla je Allah, poslani sa sredom, zato to je, nemoj vraćati u srednji vijek. I onda se takvim ljudima koji to govore pripisuje za ostalost. Kad vidite, oni sve nazivaju novotarijom. Nazivaju avion novotarijom, mobitel novotarijom i sve ostale stvari. To su čiste laži. Čiste laži. Zna se što je novotarija. Novotarija može biti samo u vjeri, odnosno u ibadetu. U ibadetu. Stvari koje se tiče dunjaluka, Allah naredio muslimanima da unapređuju svoj život. Da ono, na, na dunjaluku. I da nama te blagodati. Ko će ih koristiti ako nećemo mi? <laughs> A mi ne znamo čak ni to koristiti kako treba. Za nas su blagodati dunjalučki i ahiretski. Kakva novotarija van avion? Pa ti moraš biti mu'min i u avionu. Vozio si ti avion i jahu na devi, a? Možeš imati akidu, moraš imati vjeru. Kako ti ima veze sa, sa novotariju? Dakle, sve su to iskušenja i fitness kojima se mi suočavamo i koji su oko nas. I koliko nas nosi bolesna srca, Ne mislimo potpunosti, nego određene bolesti nosimo, ali nećemo učiniti korak da ih popravimo, odnosno da izlećemo to srce. Ali ako bi od nas obolio neko, neki vitalni organ našeg tijela, ako bi obolio, karcinom čuješ, ne do Allah, ha? na jetri, na želucu, ovdje, onde, sav bi i metak dao, sve bi prodao i auta, i mobitele, i svoj manje, samo da se izliječiš. A ako nemaš ti novca, nemaš mogućnosti, angažovao bi sve humanite organizacije, sve ljude od dobre volje, dobročinitelje da ti pomognu da se, da se izliječiš. I to je logično i prirodno i normalno. Je tako? A zar nije normalno isto tako ili normalnije čak da čovjek liči svoje srce? Kaže Abdullah Mas'ud, će traži svoje srce na tri mjesta tamo gdje se zikri, odnosno gdje se spominje Allah, gdje se uči Kur'an i proučava i u noći, u tmini noći u ibadetu Allahu Đelešanu. Ako ga ne nađeš tamo, ako nema tvoga srca tamo, moli Allah da ti podari srce jer ti nemaš srca u stvari. Ti nema srca. Umrlo, nestalo, ugasilo se, potamilo. A poslanik sallallahu alejhi kaže: "Ala inna fil jasadi mudga, idha salahat salaha al-jasadu kulluhu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu." Zaista u tijelu ima jedan organ, ako je zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Ako je bolesan i pokvaren, pokvaren je cijelo tijelo. To je srce, srce. Gdje je izlaz, braćo i sestre? Gdje je izlaz? Dakle, pored ovoga što smo kazali, pored zaista, ja ne želim svojim sad da mi napunimo svoje glave, pa kažemo, pa zaista vidite, teško je, fitna je, smutnja je, i da na, ne uzbila da mnogima od nas bude to još veće opravdanje što griješe prema Allahu Đelešanu, pa ne možemo. Vidiš koliko nas je steglo tu. Wallahi, Allah je dao izlaz izlaz i hoćemo da ga spomenemo u ime Allaha Đelešanuhu. Ako hoće, nek se pridržava. Ko neće, naša je dužnost da ga uvijek posavjetujemo na lijep način, da ne bi otišao u zalad, da ne bi skrenuo i da ga posjetimo na Allaha šanhu. Prva stvar, braćo i sestre, da bi se sačuvali ti fitni jeste iskreno traženje pomoći od Allaha dželle šanhu. Rekli smo, ako te Allah ne pomogne, ako ti Allah ne da čvrstinu u tvom imanu i ne ustabili tvoj korak na stazi Islama, nećeš moći. Nećeš moći. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fasbir." Strpi se. Šta dalje? "Wama sabruka illa billah." Ali se ti ne možeš strpiti bez Allahove pomoći. Naređi da se strpi. Ali ga upozorava da se vraća Allahu i da da Allaha traži da ga učvrsti u toj strpljivosti odnosno na putu istini. I kaže poslan sallam sallam Muaz ibn Džebelu, o Muaze ja te volim u ime Allaha dželle i želim tebi što i sebi. Nemoj nikad klanjati namaz, farz namaz, a da poslije farza, svakog farza, ne proučiš dovu. Koju? Koju? Allahumme, a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadatike. Gospodar moj, pomozi mi, pomozi mi da te se sjećam, da ti zahvaljujem na blagodatima i da ti lijepo robujem. Da te istinski obožavam onako kako si ti zadovoljen kako si ti, kako si ti propisao. Učimo li stalno ovu dovu? pojedinci. A možda opet ne stalno. Često i preskušim. Zaista bogata sadržajna dova subhanala. I ako se Allahu obratiš na takav način, dovom, da od njega tražiš pomoć, vidjet ćeš olakšanje i vidjet ćeš kako, inša Allah, ti se otvara put, bez obzira što je tako trnovit, što je težak, vallahi, ovo nije lažna utjeha. Ovo je istina koju svako od nas može da ne piše, ja sad svoj dogod i svog života nego koju svako, koji svako od nas može osjetiti u svom vlastnom životu. Posebno, braće i sestre, iskoristimo koliko god možemo. Koliko god možemo, bez obzira na našu zauzetost, ne treba nam to sad postati stalna praksa ako ne možemo. Pa da onda u toku dana ne možemo ništa da, da uradimo zbog toga što smo noći ibadetili. Ali koristimo noć. Koristimo noć za ove dove. Za ove dove. Na seđdi otvori svoje srce Allahu Đelešanuhu. Plaći, zaplaći na seđdi. Vidjet ćeš ako Bog da posle toga kako je tvoje srce jako, čisto, čvrsto i kako ti Allah što pomaže i odaziva se na tvoj dovu i sigurno te Allah neće ostaviti na sjedlu. Zatim, braće i sestre, povratak Kur'anu i sunnetu, drugi lijek. U stvari, to je prvi i posljednji lijek. Samo kad bi njega koristili, dovoljno bi bilo. Povratak Kur'anu i sunnetu, ali ne mislim vraćanjem Kur'anu i sunnetu, štampanje knjiga koje govore o Kur'anu i sunnetu, slaganje diploma, indeksa, vraćanje Kur'anu i sunneta tu, na ta mjesta. Ne! Vraćanje Kur'ana i sunneta u naše živote u naše živote, ali kompletnog sunneta poslanika sa sela. Ne samo jedan dio, nego Kur'an i sunnet kako ga je primio. Poslanik sa sela nam svoj život, ko, ko čita, ko otvorenu knjigu. Da uzmemo sve od njega, jer je on bio uzor. Uzor za nas, sallallahu alaihi wasallam. Jer Kur'an nije objavljen, mi stalno ponavljamo u krilaticu našu, jel? Kur'an nije objavljen mrtvima nego živima. Svaki dan se Kur'an sve više, više, više uči mrtvima. Sve više i sve više posvećuje mrtvima. Ja nisam slušao svoga babu dok je bio živ i sad ono hanje da mu se nekako odužimo, vala neće, ja učit Kur'an posle toga neću istinski obožavati Allaha ni posle njegove smrti, ali da mu se odužim. Veliku tarisio sam ga se sad mogu plati, hođi sto maraka, nek prouči hatmu. To je izigravanje s vjerom. Allah je objavio Kur'an da na taj način očistimo svoje duše i da odgojimo sebe i generacije koje dolaze poslije nas, jer ćemo zato biti pitan na sudnjem danu. Treća stvar, braćo i sestre, jeste džemat kao lijek, vallahi, da bi se sačuvali fitni iskušenja, džemat je lađa spasa. Lađa spasa. Neka niko od nas, ako neko ima, neka dođe pa da me demantuje s dokazom, da on može, da ima on dokaz, da može kazat, ja ću se spas na onom brdu, kad potop nastane, jel, ko nuhov sin, ha? Nema brda koje ćete spasiti, džemat, džemat koji sredi Kur'an i sunnet, to je Spas. To je spas. Zato kaže Abdullah Mesud, ono što mrzite u džematu, bolje vam je nego ono što volite u samoći. Ma, ma grešaka, spotica, kogod radi greši, mora grešiti. Ali kad ti osjetiš i vidiš da ima neko ko se zaista brine za Allahu vjeru, on je čovjek, čovjek je. Sahabi, grešili, grešili, diskutovali i čtihad vršili ko, oko toga ko će biti halifa, koji smo se oni zavodili za ovo, mi ćemo se oko toga, nema problema. Možemo, ako, ako treba, i podinuti glas u džematu, pa kazati, ne, ja imam dokaza da ovaj je bolji i tako dalje, ali ne budimo u džematu. Budimo u džematu. Nemo se razilaziti. Ne samo namaz, braćo. A namaz svakako. Namaz u džematu obavezno. Ako je posebno, ako je mesi tu blizu i tako dalje. Namaz u džematu. Jer kaže, kaže sam skučenjaci, čak čovjek, ako ti misli lutaj kad dođeš na namazu, Nisi još raspoložen sa mnom. Tebi je nagrada sa džematom. Tebi je nagrada sa džematom. A da ne govorimo o drugim vrijednostima džemata. Zatim dava, organiziranje, zajednički rad na, na polju širenja davi i tako dalje. Međusobno pomaganja. Kako ćemo se upoznat? Kako ćemo upoznat naše stanje i moralno, i materijalno, i svako drugo, ako se ne okupljamo, ako nismo u džematu? Jel tako? I sad ne znaš ko ti gori u komšilu ko zajedno, vi se, mi se viđamo, klanjamo, nije dovoljno samo čovjek se kaj vratio se, kuram sam, vidiš čovjeka, prihvatio, dao, klanja po kuram, ali su netu. Ma jesi ga obišao da znaš ko je on, šta je, nije samo to bitno, da diže ruke u namazu. Bitnije je da se naša srca ujedine oko akide, a to će on kasnije prihvatiti, prihvatiti inšalo. I da temelje, temelje dobro učvrstimo. A nema, nema učvršivanja temelja bez žemata jednu ovcu ili objeglu ovcu od stada vuk će lako pojesti. Da si najveći šejih, da si najveći učenjak, da si najpametniji, bez džemata ćeš biti upropašten i bit ćeš bačen u zaborav. Zatim, braćo i sestre, ustrajnost u traženju islamskog znanja. Svakog korisnog znanja, ali islamskog prije svega, jer sa istinskom akidom, ako poznaješ, nek pišu, nek izdaju, ne u deset milijardi primjeraka ovakve knjižice, u deset milijardi primjeraka nek izdaju knjižice nek se najveći stručnjaci skupe i saberu da da piše takve knjige zlatotiskom ti imaš akidu imaš akidu koju ne može poljuljati niko nek te baci među hinduse među obožavaoce krava, teladi i ostali hajvana koji obožavaju na Dunjaluku znaš šta je tvoja akida i kako ćeš njima prići i kako ćeš im objasniti akidu među kršćane među kršćane Meni se sviđa što je rekao jedan, jedan naš alim, jednom drugom alimu, pa sad prepucao i međusobno u jednoj novini. Kaže, ovaj naš isti papa. Samo papa kaj, kad se pojavljuje bilo gdje, on promoviše islam, ali ovaj promoviše sebe, promoviše kršćanstvo, a ovaj promoviše sebe. U tome je razlika. U tome je razlika. Dakle, ja sa svojom akidom, gdje se god pojavim, subhanallah, ja hoću da iziđem na televiziju da kažem o islamu. Ne samo o islamu, nek nije islamska tema, ali ja hoću kroz to da onaj, spomenem neke stvari koje su vezane za islam, neke vrijednosti, jer islam nema alternativu, subhanallah. A ne dođeš na televiziju, ne kažeš ništa. Ovaj, svojom pojavom odiše kršćanstvom i kufrom. Krst do koljena, da ne govorimo dalje. Da ne govorimo dalje. I oni znaju kako, kako će raditi. Zato im njihovi ljudi vjeruju. Narod im njihovo vjeruje jer i vode onako kako treba. I čuvaju ih. I čuvaju. Čuvaju njihova prava. Čuvaju. Davno mi je, tako mi je Allaha, jedan čovjek pričao prije, dakle, prije oni prvih izbora. U jednom gradu, u jednom gradu, kaže jedan Hrvat, ja ako nikad nisam išao u džamiju dok nije zdeja pobjedila. Tada sam prvi put otišao i to na Bajram. Prvi put ušao u džamiju. Al prije toga, prije toga, meni se jedan Hrvat žali i kaže, a Hrvat je neka visoka čivija u tom gradu bio, u sudu hele Helenese, i kaže, je moš misliti kaj da me je frata prozvao u crkvu? Pred svim ljudima. I ja kad dolazim na posao, neće moja obična sekretarca kaj sa mnom da govori. Kom žiluk me izbjegava, svi izbjegavaju. Kaj što ne plaćam, no tamo njemu crkvenu članarinu. I što ne idem u crkvu, nedjelju. Gotovo, ja odbačen čovjek, Nema. A, ti, a, a, a on je pokušavao da, eto, bilo je malo, mada malo kod njih, ljudi koji su, koji su onaj prijavljivali popove i fratre, ba pa su bili pozatvore, mada su popovi bili po zatvorima, mi znamo komunizmu. Neki kažu što se njih, kod njih ne pojavljaju ova knjiga o špionaži, jel? Kako nema popova koji su špionirali za komunizam? Pa popovi su bili u zatvoru. Kako će biti? Oni su čuvali svoju ideju, svoj kuf i brinili se o svom narodu stalno i bili čak u zatvoru. Pa onda fratar kaže, e, sad ćeš ti koga si ti u zatvoru doćeš ti meni ovdje. Bićeš odbačen čitavog naroda. I kaže, iduće nedelje, ja sam morao pokupiti sa svojom ženom i u crkvu. <laughs> ja sam kao ateista, ubijeđen ateista, ne vjerujem u to, al moram ići u crkvu. Moram. Dakle, oni se brinu i čuvaju, čuvaju to. Vidjeli ste, vidjeli ste, ako ste možda gledali, pošto sam vratio tu večer kasno iz Tuzle, pa sam upalio televizor, kad je bio onaj Rožić, i misa na TV Kiseljak, kako fratar na misi pohvaljuje, pohvaljuje televiziju Kiseljak. I kaj molim vas, jedan gromoglasni aplauz, a misa, molitva. Jedan gromoglasni aplauz za našu televiziju i njenog direktora koji promiču naše ideje, koji se bore za katolike Hrvate ovdje u Bosni i tako dalje. Tako Kod nas, samo dek, samo nek te ne mogu prepoznati. Ni po izgledu, ni po ideji, ni po čemu. Ni po čemu. Pa što su da čudi što oni hoće svoje? Oni se bore za svoje. Čak u Republike Srpskoj imaš futbalski klub, oni se ne stini toga, eh, oni se ponose što je to tako, Crni Đorđe. Futbalski klub Crni Đorđe. A kod nas od futbalskog kluba Sarajeva da je napraviti nekakav internacionalni klub, samo da se ne zna, ne moj to bošnjačku, čak ne bošnjačku, a da ne govorim muslimansko. Da ne govorim muslimansku. Pa nećete da ne oni poštivati, bol. Ma ne, šta očekuješ od njih, bol? Pa smijuti se, smijuti se. Oni su Srbi i Hrvati. Šta si ti? Ja vola, hoće da bude internet. Pa ti nisi bilo ništa. Bolje je biti nešto nego ništa. Ti nisi ništa, a očekuješ pomoć i podršku i poštovanje. Ne možeš ga očekivati. Dakle, moramo učiti istinsku akidu, vjeru, kako bi znali, znali se snaći u svakoj situaciji. Zatim, braćo i sestre, zikr, spomljanje veličanja Allaha u svakoj situaciji. Vidimo kako su velika iskušenja i teške fitne. Međutim, s druge strane vidimo kako je lahko zrati džanet lahko ispasti se uz Allahovu pomoć i podršku. Jer Allah je otvorio nama vrata dobra, mnogog dobra, da zaradimo uz malo truda veliku nagradu. Wallahi, veliku nagradu. Na kraju krajeva šta nam drugo preostaje? Allah je lešanohu nama muslimanima ponudio, u stvari, omogućio da prodamo svoje živote za džennet. Kako da prodamo? Mušterija ko je? Ko je kupac? Allah on vlasnik naših života. Ali iz milosti prema nama, iz milosti omogući da to, da to uradimo, da zaradimo džennet. I pogledajte u, u hadisu, koliko Allah nagrađuje dobra djela, u hadisu od Sejda ibn Musejjeba, od Abdurrahmana ibn Semure, kaže, Abdurrahman ibn Semure, sjedili smo jednoga dana u Medini, u hladovini, u jednog palmovika, kad je došao poslanica sa među nas i kaže, o ljudi, vidio sam sinoć, velika čuda, vidio sam krupne stvari, ili čudne stvari, Vidio sam čovjeka iz moga ummeta, čovjeka iz moga ummeta koji je bio izložen kaburskom azabu ili trebao da bude izložen kaburskom azabu, pa dođe njegov abdest i spasi ga kaburskog azabu. A znači abdest, onaj stalni abdest, jel? ne samo za namaz. Kada bi se nasele, ne čuva abdest, to si mu'min. Kad god izgubi abdest, dakle kad god osne bez abdesta, uzme, ako je umoguće si normalno, jer to nije obaveza. Ali, da si stalno pod abdestom, to je al vodu silahul mu'min. To je abdest je oružje vjernika oružje vjernika. Zatim, kaže, vidio sam čovjeka iz moga ummeta, kojeg su opkolili šeitani, napali ga šeitani sa svih strana, pa dođe njegov zikr i otjera šeitani. Čak usno, subhanallah, vjerojatno se dešavalo to da vas čak šeitani i džin napadaju usno, jel da? Ako si legao sa zikrom, napadne te, pritisne, ne da ti, hoće da te zastraši, ali Allah tebi da čak usno, nisi svjestan, subhanallah otvoriti tvoja usta i dati mogućnost da učiš auzu billahi min šejtanir racim ili učiš kuran falak ili ajet kursi tako dalje nešto od onih ajeta koji najviše smetaju šejtanima koji koji tjeraju a kamol kamol najavi dakle dođe zikri otjeraje vidio sam čovjeka iz moga ummeta kako sam sallam koji ga su bili uzeli meleki kazni meleki kazni da ga povedu u džehennem da ga kazni pa kaj pa dođe njegov namaz i uze ga od njih i odvede u džennet spasi ga. Vidio sam čovjeka od moga momenta koji je skapavao od žeđi. Kad god priđe haudu, kad god priđe izvoru, biva otjeran. Pa dođe ka njegov post ramazanski i napoji ga na haudu. Napoji ga na haudu. Zatim vidio sam čovjeka iz moga momenta koji je bio sa utmini. Iz prijeda, iz straga, iz desna, iz slijeva sa utmini. Bio je očajan. Očajan. Pa dođe njegov primljeni hađ i umra. Izvedeše ga iz te tmine na svjetlo. Vidio sam kada je čovjeka iz moga umeta koji je licem bio vođen prema vatri. Na licu, ne na nogama kaj pa dođe njegova sadaka. Sadaka koji podijelio ima Allah Đelešanohu i ispriječi se između njega i vatre. I spasi ga, spasi ga od, od vatre. Vidio sam kaj čovjek od moga ummeta, kaj pa sam koji je pokušavao da uspostavi veze sa muslimanima ostalim, da razgovara s njima, da, svi se okretali od njega. Pa dođe kaj njegova rodbinska veza i kaže, o muslimani, ovaj čovjek je čuvao rodbinsku vezu na Dunjaluku, zašto ne pričate sa njim? Pa su mu se svi okrenuli i počeli se rukuju sa njim i da, i da sa njim razgovaraju. Vidio sam čovjeka iz moga umeta koji kleči na koljenima između njega i Allaha zastor. Mi znamo da će najveća nagrada za vjernike, molim Allah da nas počasti time biti, gledanje u Allahovo lice. Kaže, pa dođe njegov lijep ahlak i skinu taj zastor između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidio sam kaj čovjeka iz moga umeta Vidio sam čovjeka iz moga umeta koji je bio poveden u vatru. Poveden je bio u džehennem, pa dođeše njegove suze koje je prolivo iz straha od Allaha Đelešanohu i spasiše I vidio sam čovjeka iz moga umeta koji je bio došao do džennetske kapije, pa mu bi zaključan. I dođe njegov šehadet. A znamo šta je? Ključ od dženneta, jel? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I otključaše se vrata i on uđe, uđe u džennet. Kaže Ibn Qajim al-đavzi, Ibn Tejm je bio odušeljen ovim hadisom i često ga je puta spominjao na svojim, na svojim predavanjima. To bilo to što sam ja za večeras pripremio. Molim Allah, Allaha Đelešanu da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da nas okupi oko jedne riječi, riječi Tevhida, da ubrza pobjedu svoje istine, da nas učini od onih koji će biti sebe upute drugih, drugih ljudi, da, nas, da nam Allah oprosti i grije, da nas vode u džennet. Amin. Zakon Allah. Amin. Ja samo napominjem, braćo i sestre, dakle, što se će ovih predavanja, e, dakle, subotom, onaj nedeljom, da ćemo ako ovo da to uredovit, jer ja sam mislio da je to redovno, dakle, od sad će biti svake nedelje onaj, inša Allah, ovo predavanje. لما دعا الله داء